Zamenhof cae Litovujo. Plei multae esperantistoe scias, au pensas, ke la creinto de la internazia lingvo estis polo, cae cae li naskijis in Bialystoku. Tamen, antau quelca iaroi mi legis texton in kiu li assertis ke lia patrujo estas Litovujo. Do, li estis Litovo, ciu ne? dum quelca tempo mine plu pensis pri tiu demando. Tamen nun mi havas litovan bofilinon, quies familio vivas in Kovno, litove Kaunas, quie lodges la familio de la etzino de Zamenhof. Cae pro mi volis esplori pri la afero. Ni vidu quelcan factoin. Bialystoko situas ce la tiama landlimo inter Pollando cae Litovujo. Nun tempe gi situas in Pollando circa 120 km for de la Litova landlimo. Aliae facto estas che existis Grand Princelando Litovio au Litvo inter la dec dua cae la dec oca Pola Litova Unio – ecte 1385, cae Respublico de ambau nazioi di 1569 gis la fino de la decoca iarcento. Do estis multa rilatoi inter Polando cae Litovuio. En la Esperanta Wikipedia trovigas pri tio temo la jena informoi. Lia familio estis judoi e la granda duclando de Litovio, sed ne consideri sin litov lingvanoi. Lia dire, li estes Ruslanda hebreo. En letero de 1901, Zamenhof scribis, Mia gepatra lingvo esas la rusa, sed nun mi parolas pli pole. En parto de tio articolo, titulita Nazietzo, one mencias letteron de 1912, in quo Zamenhof diris, vi povas min nomi filo de Pola Lando. Tamen li aldonis, sed ne nomu min Polo, porque one ne diru che mi, por accepti honoroin, mette sur min mascon de popolo al quio mi ne appartenas. Do li ne sentis in Polo. La unua chapitro de la libro Vivo de Zamenhof – de Edmond Priva pritractas la temon la litova gento. La autoro ne assertas che Zamenhof estis litovo, sed li diras so litva tero quar gentoi malsamae logiadis in urboi, cun celoi contrauae, cun lingvoi diversae, cun credoi malamicae. So tio tero malfelicia nascicis Zamenhof. In la libro Lidia, la vivo de Lydia Zamenhof, filino de Esperanto, la autorino Wendy Heller assertas, pagio dudec ses de la Esperanta traduco, ciam Ludovico nascidges, la Zamenhofa familio jam lodges in Bialistoco, in la districto de Grotno, Litovio, quio tiu tempo estis parto de la Russa Imperio. Do lau la autoroi de la du mencita libroi, Zamenhof nascigis in Litovuio, Litovio. Seque li esis Litovo. En reta forumo, interet usanto assertis, in sia parolado in 1907, en Londono, Zamenhof diris tion. Vi staras nun anto miai oculoi, mia cara Litovuio, mia malfelicia patruio, quion mi niniam povas forgesi, quancam mi forlases vin cil iuna knabo. Vi, quion mi ofte vidas in miai sonjoi, vi, quion nenia alia parte de tero iam povos anstatavi in mia coro, vi attesto quio vin pli multe, pli core, cae pli sincere amas. En letter de Josifo, onclo de Zamenhof, al Zamenhof, Onclo Josifo nomas sian nevon, Zamenhofon, kiel judo de Litovio. La lettero es escribita en 1876, marton la decesan. En lettero al loca congresso comitato in Cracovu Zamenhof scribas, mi esas hebreo, cae nascigis in Litovio. En la reteo de la Litova Esperanto Asocio, mi trovis la articolon Zamenhof cae Litovio. Gi comincigias jene. Esas asciate che la vivo de Ludovico Zamenhof quelc foie eses ligita con Litovio. Li nascigis in Bialistoco, quiu gis 1795 appartenis al Litova Granda Duclando. Dum solena accepto in Londona Urbodomo Guildhall, li ec nomis Litovujon sia patruio. Comencinte curacistan practicon, Zamenhof quelcan tempon lodges in Litova urbeto Veisejai. In urbu Kaunas lodges liae estontae et zino cae bopatro el pinta el doni la unuan librum de Esperanto. Quelcan tempon Zamenhof lodges cae laboris en Grotno, qui tiam appartenis al etna Litovio. Poste la autoro Petras Celiauskas discutas la demandoen unue, kial Ludovico Zamenhof nomis Litovion sia patruio? Due, kiom da tempo li loges en Veisieiai? Trie, ciu Ludovico Zamenhof sciis Litovan lingvon? Quare, kiom grade Litova lingvo povis influi la strukturon de Esperanto? Cittie interessas nur la unua demando. Pri gi la autoro, menciante anca la grandan polan poeton Adam Mickiewicz, quio estes comincinta sian faman poemon Signoro Tadeo per la vortoi Litvo patruio mia, assertas, estas clare che ambo grandai homoi pensis ne pri hodiaua etna Litovio. Por ili, Litovio esis pli vasta lando. Litova Granda Duglando, sur cies territorio trovigis iliae nascit locoi, cae cuin ili ne povis forgesi. Se iu opinias che Zamenhof paroles pri nuna Litovio, li sen dube eraras. Bone, ni vidis quelcan factoin, assertoin cae opinioin. Nun vi povas formi vian propran opinion pri tio afero. Facto estas, che la litova ne estas la denasca lingua de Zamenhof, sed che li nomis litovujon sia patruio. Poso, constateblas che plurai autorei usis la formon litovio, dum Zamenhof diris litovujo. Pri la differenzo inter io cae uio, mi aperigis en la 27 de februaro ciare, en la Esperanta Retradio, la articulon pri lando nomoi